Ciu dom catoi estas pigrai? Catoi preferas esti servatai, anstatau mem activigi. Tion montras experimento. Tio estas en la regno de la pestoi suffice necutima. Catoi volonte acceptas esti servatai. Cion posedantoi de catoi iam de longe supposas, Tion nun confirmas studajo en faca periodajo. Biologino, quiu ocupigas pri la conduto de bestoi de la Universitato de Californio, nun prilumigis ciucatoi shatas labori por sia nutrajo. La resulto estas che ce libera electo ili prefere decidas preni la sen laboran manjon. Che la catoi mal shatas la penon, tio je unua vido sonas logiche. Tamen, ilia conduto en la regno de la bestoi estas suffice unica. Multae aliai bestoi preferas fari ion por sia mangio. Porcoi cae cocinoi preferas solvi tascoin, anstatau ricevi ion sen peno la decep catoi de la studo ali flanche suffice same condutis. Ce elect eblezzo inter enigmo pri nutrajoi, cae malferme alirebla telero, ili sin decidis plei grand parte por la cilasta. La nutraj enigmo consistis el scatolo, en ciu la catoi ja povis vidi la nutrajon, set povis el prenigin nur helpete piedo antaua ciui catoi capablis superi la barrieron. Ili estis alcutimigintai al tio, iam antaula experimento. Quar catoi voris de ambau teleroi la tutan voragion en la tempo de la experimento. Malgrau tio, ili prefere occupigis pri la simpla telero. Du catoi complete rifusis la voragion en la enigmas catolo cae mangis ansattaue post la fino della experimento e sia cutima pelvo. La preferoi della catoi ancaune montris iun ec coneblan cun texton cun ilia cutima activezzo. Cae movigemai, cae ne movigemai catoi preferis ciui la confortan solvon. Porcoi, ursoi au cocinoi en experimentoi plei oftes indecidas plenumi taskon por ricevi lavoragion. Ec tiam, tiam lavorajo estus habebla an causen peno. En la libera vivo medio, estas normale, che pestoi laboras por sia voragio. Ili devas serci au chassigin tial bestoi sensur viva premo liber vole sindecidas por plita peno, tio estas laula esploristoi relative mal clara. Enuo, cae la emo esplori la medion, povus expliki, cial bestoi shatas maestri tascoin. La mala fenomeno aliflanke, gis nun estas nur mal multe esplorita nur pro tio che catoi preferas esti servatai ce mangiado, oni tamen ne povas consideri ilin en tutte pigrai. Ancao en la natura medio, catoi sparas sian energion inter la diversae chassadoi. Oni crome supposas, che la enigmo pri la nutrajo tut simple ne vecis la chas instincton de la dom catoi ce la chassado de mussoi, ia estas observeblai, ludemai tendenzoi. Malgrau la clarai preferoi de la catoi, la esploristo consilas, ne exclusive servi laborajon al ili. Enigmoi pri laborajo povas premsi rapid voremuloin, muloin, povas stimuli catoin mense, cae occupi ilin giuste al catoi qui vivas nur en logeioi, mancas ofte distro ca ili havas tendenzon al gras corpezzo